12659 fatvo. Qayt qilib, beixtiyor qusug'ini yutib yuborsa, roza buziladimi? Savol. Rozador kishi qayt qildi. So'ng qasddan bo'lmagan holda qusug'idan bir qismini yutib yubordi. Uning rozasining hukmi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlari bo'lsin. Agar kimdir ataylab qayt qilsa, uning rozasi buziladi. Agar kimni beixtiyor qusish tutsa, uning ro'zasi buzilmaydi. Shuningdek, agar kimdir bilmay qusuqni yutib yuborsa, bu ham ro'zani buzmaydi. Va billahi tawfiq va sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Manba: Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita, 10-mujallad, 2-bet.